64 sual. İnsanlar hissi əzaları orqali bilənməyən şeyilərini qandaq bilidu? Cavab. İnsanlar hissi əzaları orqali bilənməyən şeyilərini şençili xəbərlər arqılıq biləlaydı. Məsələn, mikrob, və bakteriyalarni insanlar insonlar bilanmisimi Tibbi mutaxassislarning xavriga asasılınıb, bularning barligidan hech shak qilmaganidek yoki amerikani ko'rmagan odam amerika degan davlatning bor ekanlik xabarini anglash orqali amerikaning borliqidan qat'iy shak qilmaganidek musulmonlar g'aybiy olamlarni hissi a'zolari bilan bilolmagan bo'lsimi qur'on va hadislarning xabarlari orqali ularning borliqini biladi yoki ularga qat'iy shak qilmasdan ishonadi. farishtalarga iymon keltirish 65 savol farishtalar qandoq bandalar Cevap Pərişdələr roya aləmlərinin biridir. Ola görünməydiğən aləmnin bir qismi. Mahiyyət cəhətdə oladı birə nərsə istimal qilish yox, həm də uxlaşqımı muhtac eməz. Ola ər yaki ayal deyilməydi. Pərişdələrdə insan və hayvanlarda boğunadək şəhvanilik yoxdur. Pərişdələrinin barlığı iman keltiriş, imanın asaslıq maddelerden biridir. Olağı inkar qilish, küfrünün cümlesindendir. 66-cı sual. Pəriştələrə qandaq iman keltiriş kerak? Cavab. Allahның pəriştələrinin barlığı haqdır. Ular həmişə Allahның taat ibadəti bilan məşğul boğucu, hörmətlik, itaatçan və günahsız bəndələrdir deyə iman etiş kerak. Pəriştələrə iman keltiriş öz içigə aladığan həqiqətlər. 67-ci sual. Pəriştələrə iman keltiriş nimələri öz içigə aladı? Cavab. farishtalarga iymon keltirish tuvandagi to'rt masalaga ishonib e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi birinchi ularning borlig'iga ishonish chunki farishtalarning bor ekanligiga ishonish islom dinining asosli aqidalaridan sanaladi ikkinchi jibril isrofil mikoil va azroillarga o'xshash bizlarga ismlari ma'lum bo'lgan farishtalarga tafsili ismlari bizlarga ma'lum bo'lmagan jimi farishtalarga ijmoili iymon keltirish uchinchi Jibrilga o'xshash bizga sifatlari ma'lum bo'lgan farishtalarning sifatlariga ishonib e'tiqod qilish. 4. Farishtalarning vazifalari va amallaridan bizga ma'lum bo'lganlarga ishonish. Masalan, Jibrilning vazifasi Alloh bilan uning payg'ambarlari o'ttirisida elchilik qilish. Azroilning vazifasi ajli to'shqonlarning jonlarini elish. Mikoilning vazifasi Allohning amri bilan shamollarni qo'zg'ash orqali bulutlarni harakatlantirib ziminning Alloh xohlagan joylariga yomg'irlarni yog'dirish isrofilning vazifasi qiyomat qoyim bo'lish oldida birinchi qatimliq so'rgi puvlash orqali bu dunyo hayotining oxirlashganligini va oxirat olimi boshlangan kunida ikkinchi qatimliq so'rib puvlash bilan insonlar tirildirilishga boshlaganligini e'lon qilishdir 68 savol farishtalar nimadan yaratilgan javob insonlar tuproqdan yaratilgan bo'lsa pərişdilər nur, yəni yorğuluqdan yaratılğan. Allah adamı tuproqdan yaratdı. Pərişdilər nurdan yaratılğan. Pərişdilərin xarakteri və vəzifələri. 69-cu sual. Pərişdilərin xarakteri qandaq? Cavab. Pərişdilərin xarakteri Allahqa mutlaq ibadət qilishdən ibarətdir. Ularda kəmçillik ötküzüş və Allahqa asilik qilish yoxdur. O pərişdilər Allah'ın buyruğundan çıxmaydı. Nemiga buyurulsa, shuni ijro qiladi yetmishinchi savol farishtalarning vazifalari nima javob farishtalardan har birining alloh tarafidan topshirilgan ayrim vazifalari bordir ularning ba'zilari bandalarning yaxshi yomon amallarini xotirlash bilan mashg'ul bo'lsa ba'zilari insonlarni kech kunduzning baloyi ofatlari va xavf xatarlardan muobizat qilish bilan mashg'uldir Bəziləri bəndələrin canlarını qəbzruh qilish bilan məşğul bolsa, bəziləri ölgənlərdən soraq-sual qilish bilan məşğuldur. Onların bəziləri Quran oxulğan, Allah yad qılınğan orunlara və məscidlərə berib ulara Allahdan məğfirət və rəhmət diləş bilan məşğul bolsa, bəziləri həmişə Allahqa səcdə qilish arqalıq Allahni mədiyləş bilan məşğuldur. Fərishtələrin məşhurları Cibril, Əzrail, Mikail və İsrafil alayhissalamlardır. yetmish birinchi savol essiya a'zolar orqali bilgili bo'lmaydigan narsalarga ishonmaydiganlarga nima deymiz javob essiya a'zolar orqali bilinmagan shaylar yo'q deb inkor qilish to'g'ri emas chunki agar bu shaylarga inkor qilmoqchi bo'lsak oldi bilan ko'ngil jon aql va vijdon qatorliqlargami inkor qilishimizga to'g'ri keladi chunki bularnimi hissiy a'zolar orqali bilgil bo'lmaydi ko'gil bo'lmaydi ko'ngil jon aql qatorliqlarning qandoq ekanligini ko'rgan kishi yo'q holbuki dunyoda hech kim tirik narsada jonning aql o'shi joyida bo'lgan odamda aql va ko'ngilning borlig'ini inkor qilolmaydi yetmish ikkinchi savol farishtalar nada javob allohning belgilamasi bo'yicha farishtalarning ko'p qismi osmonlarda turib allohning amr farmonlarini ijro qilsa ularning bir qismi ziminda yurib allohning buyruqlarini yurgizadi Demek, ola asmallah bilen zimin arısı da Allah'a itaat kılış yolu da seyir kılıdı. Cinla ve şeytallarının hakikati. Cinla ve ulanın karakteri. 73. sual. Cinla kandak taip ile cevap. Cinla periştelerge okşaş gaybi alemden bulup, periştelerini kögülü bulmağını dek, cillanımı kögülü bulmaydı. Cillanın barlığı işiniş, imanın asaslı maddelerden bulması mı, ularning borlig'iga ishonish iymonning kerakli moddalaridan biri inkor qilish kufrning jumlasidan sanaladi chunki qur'oni karimda jinlarning borlig'i ochiq bayon qilingan ularning borlig'iga inkor qilish qur'oni karimning xabarlariga inkor qilganlik bo'lib qur'oni karimning xabarlariga inkor qilgan kishi kofir bo'ladi yetmish to'rtinchi savol jinlar nimadan yaratilgan javob farishtalar yorug'liqdan nurdan yaratilgan bo'lsa jilla o't yolqinidan yaratilgan jillani ilgari tutunsiz o't yolqinidan yaratgan edik yetmish beshinchi savol jillaning xarakteri qandaq javob jillaning mo insonlarning xarakteriga o'xshashdir ya'ni ularning orasida insonlarga o'xshash musulmon yaxshi taqvodorlarmi yomon gunohkor osiylarmi bordir alloh qur'oni karimda jillaning so'zlarini hikoya qilib mundoq deydi Bizdən musulmanlar və haq yoldan çıxquçularmı var? Musulman boğanlar doğru yolunu izləyən bolud. 76-cı sual. Cillamı qılmışlardan cavabkarlıq tartılamdı? Cavab. Cillamı qiyamet günüdə insanlara oxşaş, bu dünyadakı barlıq yaxşı yaman qılmışlardan əlbəttə cavabkarlıq tartılır. Ularning orasidami yaxshi ishlarni qilib, Allohni rozi qilganliklari savobga erishganidek, yomon ishlarni qilib, Allohga osiylik qilganlari azobga duchor bo'ladi chunki ularmi insonlarga o'xshash allohga e'tiqod va ibodat qilishga chaqirilgan va ibodat uchun yaratilgan maxluqotdir alloh bu haqda mundoq deydi jinlarni insonlarni faqat manga ibodat qilish uchun yaratdim ya'ni mening istaginim bo'yicha va man rozi bo'ladigan shaklda yashasin deb yaratdim yetmish yettinchi savol jinlar g'ayibni bilamdi javob jinlarmi insonlarga o'xshash g'ayiblarni bilmaydi chunki g'ayiblarni allohdan boshqa hech kim bilmaydi lekin җиллар insonlar көмегән ba'zi narsalarni күрә shaytonlar va ularning xarakteri характери. 78 savol shaytonlar Шайтанлар кандай javob shaytonlar Шайтанлар kelib chiqqan чыккан bo'lib ular insoniyatning ashaddiy dushmanidir shaytonlar hamisha insonlarni to'g'ri yo'ldan ozdirish uchun tirishadi shaytonlarmi jinlarga o'xshash jismsiz maxluqot bo'lib ularni ko'ngli bo'lmaydi ammo ular bizlarni ko'rdi shaytonlar har qanday yo'llar bilan insonlarni to'g'ri yo'ldan ozdirib o'zlarining tavalaridan qilib ilishga tirishadi shunga alloh taolo insonlarni shaytonlarning yomonliqlaridan va ozdirishlardan saqlanishga va hamisha allohga sig'inib panoh tilashga buyurgan yetmish to'qqizinchi savol iblis degan nima javob iblis shaytonlarning otasi u jinlardan kelib chiqqan razil maxluqdir iblis eng ashaddiy kofir bo'lib uning kofir bo'lib ketishining sababi mundoq alloh taolo odam alayhissalomni yaratib bo'lgandan keyin iblisni butun farishtalar bilan birlikda odam alayhissalomga hurmat bildirish uchun sajda qilishga buyurganda hamma farishtalar sajda qilsa iblis takabburlik qilib allohning buyrug'ini o'rindashdan bosh tortadi bu sababdan alloh uni o'z himoyasidan qo'g'lab kofirlarning qatoridan qilib o'tadi İblis Adəm əleyhissalamdan səbəbi bilən Allahın lənəti uçurab kafir olub getgənliyi üçünlə Adəm əleyhissalamın əşəddi düşməniga aylanır. Nəticədə onu azdırıb onun cənnətdən çıxıb getişigə səbəbçi olur. Şunundan başlab İblisnin avladları bolğan şeytanlarmı Adəm əleyhissalamın avladları bolğan insanlara məngülük düşmən olub gəlməkdə. 80-ci sual: Şeytanların xarakteri qandaq? Cavab: shaytonlarning xarakteri butunlay yomonlikdan iborat bo'lib shaytonlar har xil yo'llar bilan insonlarning ko'ngliga yomonlikning ozg'unlikning vasvaslarini selish orqali ularni to'g'ri yo'ldan ozdirishga tirishadi alloh bu haqda mundoq deydi shayton haqiqatan sizlarga dushmandir uni dushman tutinglar shayton o'zining tavalarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqirdi sakson birinchi savol shaytonlar kimlarni ozdira oladi javob Şeytanlar allohning itoatidan yiroqlashgan iymoni ojiz irodasi mustahkam bo'lmagan kishilarni ozdirib ketalaydi ammo hamisha allohning itoatida bo'g'uvchi taqvodor irodalik va ixlosmand zotlarni shaytonlar hech bir yo'l bilan ozdirib ketolmaydi alloh taolo shaytonlarning otasi iblisning bu vaqtdagi iqrorini hikoya qilib mundoq deydi iblis aytdiki izziting bilan qasamki ularning hammasini cho'qim ozdirman ulardan faqat tanlangan bandilarni bunidan mustasno ya'ni ularni ozdiranmayman allohning tanlangan bandilari iymoni komil taqvodor irodalik va ixlosmand zotlardir 82 ikkinchi savol alloh nima uchun shaytonlarning insonlarni ozdirishga yo'l qo'ygan javob bu dunyo imtihon va sinoq dunyosi bo'lib yomonlik bo'lmasa yaxshilikning qadr qimmati bilinmaydi Шуңа Аллах жәннәтне яратыш белән бергә дозақны мы яраткан. Чөнки дозақ булмаса, жәннәтнең кадер кыйммәте беленмәйди. Шуңа Аллах үз хикмәтигә асосан инсонларни бу имтиҳон дунёсига avatish билан birga уларнинг ziynig'i шайтонларни mu avatgan va shaytonlarga insonlarni ozdirish qobiliyatini bergan qadimda odam alayhissalom to'g'ri yo'l va yaxshilikning iblis bo'lsa ozg'unliq va yomonlikning vakili bo'lib kelgan bo'lsa hozir odam alayhissalomning avlodlaridan bir qism kishilar ya'ni payg'ambarlar va ularga ergashgan mo'min zotlar to'g'ri yo'l va yaxshi ishlarga shaytonlar ozg'unlik bilan yomon ishlarga vakillik qilgan holda umr surmoqda allohning kitoblariga iymon keltirish sakson uchinchi savol allohning kitoblari qandoq kitoblar javob allohning kitoblari alloh payg'ambarlarga tushirgan muqaddas kitoblardir ular samoviy kitoblar deb ataladi sakson to'rtinchi savol alloh bu kitoblarni nima uchun tushirgan javob alloh bu kitoblarni insonlarni yomon yo'llardan qaytirib bir allohga e'tiqod va ibodat qilishdek to'g'ri yo'lga boshlab ularni dunyo va oxiratning saodatlariga erishtirish uchun tushirgan sakson beshinchi savol alloh tushirgan kitoblarda nimalar yozilgan javob alloh tushirgan kitoblarda koinotning yaratquvchisi va uning parvish qilg'uvchisi yolg'iz Alloh ekanligi va Allohdan boshqa ibodatga haqliq bo'lgan ma'bud barhaq yo'q ekanligining bayoni insonlarning dunyo va oxiratlik saodatlari uchun kerakli masalalar ilgirki payg'ambarlar va ummatlarning qissalari har turli foydaliq va nasihatlar oxirat olimining xabarlari duo va ibodatlarning usul va sistemalari ijobiy va kishilik hayotning qonun prinsiplari qatorliqlar yozilgan Alloh tushirgan kitoblar 86 savol payg'ambarlarning hammasiga kitob tushirilganmi javob payg'ambarlarning hammasiga kitob tushirilgan emas balki ularning oz qismiga kitob tushirilgan bo'lsimi ko'pinchisiga Allohdan vahiyli keladi ular Allohdan kelgan vahiyning ro'yini ummatlarga yetkazish orqali ularni diniga da'vat qiladi 87 savol Alloh terpidin tushirilgan kitoblar qaysilar javob Allah alloh çirilgən tushirilgan kitoblar ibarət. Birinci, Təvrat, Musa aleyhisselam o çirilgən. ikkinchi Zəbur, davud aleyhisselam o çirilgən. Üçüncü, İncil, İsa aleyhisselam o çirilgən. iso alayhissalomga Muhammed aleyhisselam o çirilgən. alayhissalomga tushirilgan yuqorqilardan boshqami ba'zi payg'ambarlarga samoviy kitoblar tushirilganligi ma'lum ular tuandikilardan iborat odam alayhissalomga o'n batlik ibrohim alayhissalomga o'n batlik shish alayhissalomga ellik batlik idris alayhissalomga o'ttiz betlik kitoblar tushirilgan bular sohuf deb ataladi sakson sakkizinchi savol bu kitoblar allohdan qandoq ravishda tushirilgan javob qur'on karimdan ilgari samoviy kitoblar payg'ambarlarga olloh tarafidan devon qilingan holda bir yo'li tushirilgan bo'lsa qur'on karim allohning amri bilan jibril alayhissalomning muhammad alayhissalomga vaqalarning talabiga və şəraitlərinin təqazasına münasib halda az-azdan oxub verişi nəticəsində vəhiy yolu bilən toluq 23 il içində tədrici düşürülgən. Muhammed əleyhissalam Cibril əleyhissalamın vasitəsi bilən Allahdan tapşırıb alğan Qurani-Kərimni Allah'tan düşkən peti kəm ziyadı qılmasdan, birə hərbiyə çağlıq üzgətməsdən İslam ümmətinə aynən yetküzüş arqalıq özünün peyğəmbərlik borcunu mükəmməl ada qılğan. 89-cu sual: vahiy degan nima javob vahiy so'zining lug'atdagi ma'nisi ilhom deganlik bo'lib shariat istilohidagi ma'nisi allohning payg'ambarlarga bevosita yoki farishtalarning vositasi bilan so'z qilishi demakdir alloh taolo qur'oni karimda mundoq deydi alloh har qandaq odamga faqat vahiy orqali yoki farishta orqasida yoki farishtadan bo'lgan bir elchini evatib o'z izni bilan uningga xohlagan bayini qilish orqali so'z qilgan to'qsoninchi savol allohning kitoblariga qandoq iymon keltirish kerak javob allohning insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun ularga payg'ambarlarni evatib shu payg'ambarlarning vositasi bilan kitoblarni tushirganligi va bu kitoblar orqali insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib ularni uningga chaqirganligi ularni yomon yo'llardan to'sib uning oqibatidan ogohlantirganligi haq va rastdur deb iymon etish lozim Allohning kitoblariga iymon keltirish o'z ichiga oladigan haqiqatlar. 91-savol. Allohning kitoblariga iymon keltirish nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. Allohning kitoblariga iymon keltirish tuvandagi 4 masalaga ishonib e'tiqod qilishni o'z ichiga oladi. 1. Payg'ambarlarga kelgan samoviy kitoblarning rostilla Alloh tarafidan tushirilgan haq kitoblar ekanligiga chin ishonish. 2. Alloh taolo bizga ismlarini bildirgan Qur'on Tavrat, Инжил ва Забур qatarlıq samavi kitablarga təfsili isimləri bizə məlum olmağanlarının hamısı icmali iman keltiriş. 3. Qur'on-Karimning butun xəbərlərinə ва başqa samavi kitoblarning o'zgartirilishdan saqlanib qolgan xəbərlərdən Qur'on-Karim təfsilotlarga ishinib, uni təsdiq qilish. 4. Samavi kitoblarning Qur'on-Karimda kelib, Qur'on-Karim bu to'g'rida boshqacha hukm o'tirg'i qo'ymagan və əməldən qaldırmağan əhkamlarına əməl qilish. Qur'an Kərim 92-ci sual Qur'an Kərim qandaq kitab? Cavab Qur'an Kərim Allah Taala'nın sözü, Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed Aleyhisselam'ın möcüzəsi. Müslümanların ən asaslıq dəsturi və İslam qanunşünaslığının birinci asaslıq mənbeyidir. Bununla bütün İslam əhli birdək ittifaqdır. Allah Taala Qur'an-Kərimni tərifləb mündəq deydi. Ey Muhammed, biz sana özünün ilgirki samavi kitablarını e'tirof qilg'uvchi ve olağı guvoh bo'lg'uvchi haq kitab qur'onni tushirdiq ularning orasida da Allah sana qur'on ahkomlari bo'yicha hukm hüküm kılgın. Sana haqdan burilib ularning nafsi xohishlariga ergashmagin to'qson 93. sual, möcüzü degan ne javob mo'jiza Möcüzü insanlarını yo'lga yolu başlaş o'z öz olgan aldı. Allah tərəfindən əvətilən peyğəmbərlərin özlərinin rastlıqla Allahın elçiləri ikənliklərini kişilərə isbatlab verişləri üçün Allah ularga dəlil, isbat və pakit orunda ata qılğan, başqalarının qoludan kəmməydigan adətdən təşqiri işlər deməkdir. Qur'an-Kərim teksti, mənisi, bayan qılış üslubu, ayətlərinin tərkiblənishi va badiiy ifodalash uslublari bo'yicha dunyoga doil e'lon qilib kelgan birdan bir mangulik mo'jizdir 94-нче суал. Qur'on Karimning abadiy mo'jizasidan boshqa yana qandoq mo'jizasi bor? Javob. Qur'on Karimning adabiy mo'jizasidan boshqami ilmiy va kishilarni o'ziga tortishdek sehriy mo'jizalari, kelajakdan xabar berishdek mo'jizalari intayin ko'pdir. 95-nji savol. Qur'on Karim qancha sura va qancha oyatdan tarkib topgan? Javob. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Alloh tarafidan tushirilgan Qur'on Karim bir yuz 6236 аят, 77439 olti ва 325743 yuz o'ttiz olti oyat yetmish баравар 30 to'rt yuz o'ttiz to'qqiz so'ra va 2 yuz yigirma besh ming 4 yuz qirq uch harfdan 30 topgan 60 karim ва o'ttiz parga bo'linadi uning har 96 parisi ikki Qur'on Karimning ilgirki samoviy kitoblardan қандақ ortiqchiliklari ба? Javob. Qur'on Karimning ilgirki samoviy kitoblardan ortiqchiligi ko'pdir. Bu yerda Qur'on Karimning 7 alohidligini bayon qilsak, shu yetarli deb o'ylayman. Ular tuvandikicha. Birinchi Qur'on Karimdan boshqa samoviy kitoblarning hammasi insonlar tarafidan degidek o'zgartilish va burmlashlarga uchragan. Natijada ularning Allohdan tushirilgan asli kitoblari yo'qolgan. Masalan, Yahudilar Tavratni, xristianlar injilni qayta yezib chiqqan alloh tarafidan muso alayhissalomga berilgan asli tavrat bilan iso alayhissalomga berilgan asli injil o'zgartirish va burmilinish orqali o'z aslini yo'qotgan va keyincha yer yuzidan tamoman yo'qolgandan keyin hozirgi yahudilarning qo'lidagi tavrat muso alayhissalomning vafotidan 750 yil keyin milodiyadan burunqi 622 yuz yili azza ismli bir koin tarafidan yezib chiqilganligi ma'lum hozirgi xristianlarning qo'lidagi luqa injili markus injili mato injili va yuhanna injili deb ataladigan to'rt injil kishilar tarafidan yezib chiqilgan yetmishdan ko'proq injildan tanlanib chiqilgan injillardir ammo qur'oni karim bo'lsa uni alloh taolo har qanday o'zgartish va burmlashlardan saqlab qolgan bu sababdan qur'oni karim 14 asrdan ko'proq vaqtdan beri hech qanday o'zgartish ve kem ziyade kılıçlığa uçurmağın holda bir kıl noskada devam kılıp gelmekte. Çünkü Allah onu saklaşka ve özü kıyamet qiyomatgacha muhabizat qilishga va'da qilgan Kur'an'ı hakikaten biz düşürdük ve çokum onu koğdayımız. İkinci Kur'an-ı Kerim samavi samoviy en ahir kısı bulup, o ilgirki samavi kitoblarning aslisini e'tirof qilg'uvchi va mazkur kitoblardagi ilohiy ta'limotlarning va shariat hukmlarining o'zgartilmay qolganlarini kuchga ega qilg'uvchidir uchinchi qur'oni karim hech qandaq bir ilmiy haqiqatga zid kelmaydi balki uning bilan tamoman moslashidi zamonimizda maydonga kelgan ilmiy haqiqatlar buni isbotlamoqda ammo boshqa samoviy kitoblarda bundoq moslashish hatto tajriba ilmi bilan isbotlangan ilmiy haqiqatlarni e'tirof qilish yo'q to'rtinchi qur'on karim Muhammed alayhissalomning birdan bir doimliq mo'jizasidir boshqa samoviy kitoblar o'z zamonisidimi mo'jiz emas edi beshinchi qur'oni karimning hukmlari to qiyomatgacha davom qiladi va qat'iy o'zgartilmaydi ammo boshqa samoviy kitoblar allaburun o'zgartirilib bo'lgan oltinchi qur'oni karim o'qish va yodlashga to'limi o'ng'ay kitobdir u tilg'i eg'ir so'z kalimalardan albatta xolidir boshqa samoviy kitoblar buning aksichi bo'lib o'z zamonasidamu bu kitoblarni o'qishni biladiganlar naid az idi. din adamlarının odamlardan boshqalar o'qishni bilmaydi çüşenmeydi. tushunmaydi Kur'an-ı Kerim onun ahkomlari bilen amal kılınadığan, tilaveti bilen ibadet kılınadığan alaydı bir desturdur. Ama başka samavi kitaplarının ahkomlari özgertip etkildiği için olağı amal kılınmaydı. Kur'an'dan başka işkandak bir kitabını o'qiganға sevap yazılmaydı. Əma hədislərini və İslami kitablarını oxub əməl qılanda savab yazılır.